Suyas son las alabanzas en la otra vida. Y él es el sabio, quien está informado de todo. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور Conoce lo que penetra en la tierra y lo que sale de ella, lo que desciende del cielo y lo que asciende a él. y él es el misericordioso el indulgente وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين Y quienes rechazan la verdad dicen La hora no llegará nunca Diles oh Muhammad Juro por mi Señor quien posee el conocimiento del gaib que ésta llegará nada escapa a su conocimiento en los cielos y en la tierra aunque sea del peso de una ínfima partícula o sea de menor o mayor tamaño pues todo consta escrito en un claro registro la tabla protegida ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم para recompensar a quienes creen y actúan rectamente esos obtendrán el perdón y una generosa provisión en el paraíso. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم Y quienes pongan su empeño en frustrar nuestra revelación para desviar a los hombres del camino de Allah obtendrán un castigo de lo más doloroso. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد Y quienes han sido dotados de conocimiento ven que lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor, oh Muhammad, es la verdad que conduce al camino del poderoso y digno de toda alabanza. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد Y quienes rechazan la verdad dicen burlándose ¿Quieren que les mostremos a un hombre, Muhammad, que les dirá que cuando mueran y estén completamente desintegrados serán creados de nuevo al resucitar افترى على الله كذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد ¿Está Muhammad mintiendo sobre Allah o ha perdido la razón? De ningún modo. Y quienes no creen en la otra vida serán castigados y se hayan extraviados lejos de la verdad. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ¿Acaso no ven que el cielo y la tierra que los rodean son muestras de la grandeza y del poder de Allah? Si quisiéramos, hundiríamos la tierra con ellos o haríamos que cayesen sobre ellos parte de un castigo del cielo. Ciertamente, en esto hay una prueba de nuestro poder para todo siervo que se vuelve a nosotros en arrepentimiento. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ Y agraciamos a David con nuestro favor y dijimos Oh montañas alaben a Allah junto con David y también ustedes las aves y ablandamos para él el hierro a fin de que pudiera moldearlo con sus manos أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير Le dijimos a David haz cotas de malla y da a las argollas su justa proporción y obren con rectitud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 lo que quería. altas edificaciones, estatuas, recipientes del tamaño de cisternas y enormes calderas que quedaban fijas por su gran tamaño. Trabajen dando gracias a Alá, oh familia de David. Mas pocos de mis siervos son agradecidos. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين Y cuando decretamos la muerte a Salomón, éste permaneció muerto, sentado en su trono y apoyado en su bastón. Lo único que hizo que los jinn se percatasen de su muerte fue que un insecto de la tierra carcomió su bastón y el cuerpo de Salomón cayó desplomado al suelo. Entonces se evidenció que si de verdad los jin hubiesen tenido acceso al conocimiento absoluto que solo Alá posee, no habrían permanecido subyugados al castigo denigrante de trabajar para Salomón durante ese tiempo. لقد كان لسبا في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور Ciertamente los habitantes de Saba tenían una prueba del poder de Alá en la tierra que habitaban. Tenían dos grandes extensiones de huertas que rodeaban su territorio, una a la derecha del valle y otra a la izquierda. Se les dijo: Coman de lo que su Señor les provee y sean agradecidos con él. Tenían una buena tierra y un Señor indulgente. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل ۖ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل Pero no fueron agradecidos y se apartaron de Allah. Entonces los inundamos con el agua que el dique dejó de contener y convertimos sus dos extensiones de huertas en unas que producían árboles espinosos de una fruta amarga, tamarindos y unos pocos azufaifos. Así fue como los castigamos por su incredulidad e ingratitud. Y solo castigamos a los ingratos que rechazan la verdad. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين Y habíamos ubicado entre ellos en el Yemen y entre las ciudades que habíamos bendecido en la Gran Siria otras poblaciones cercanas entre sí para facilitar sus viajes. Les dijimos: Viajen por esas poblaciones de noche y de día sin nada que temer. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور No obstante, dijeron, Señor, aumenta la distancia entre las etapas de nuestros viajes. Y fueron injustos consigo mismos e hicimos que se convirtieran en historia para la posteridad. Y los dispersamos por la tierra. Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección para quienes son pacientes en adversidad y agradecidos con las bendiciones que les han sido concedidas.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 وما له منهم من ظهير Diles, oh Muhammad, invoquen a las divinidades que dicen tener fuera de Allah. No poseen ni una pequeña partícula de los cielos ni de la tierra. No tienen parte en el dominio de estos, ni tiene Allah en ellos ningún ayudante. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير y ninguna intercesión ante Allah será de beneficio salvo la de quien él quiera y en favor de quien él permita y cuando el miedo que hace sobrecoger a los ángeles al escuchar en el cielo la palabra de Allah abandona sus corazones estos se preguntan entre ellos ¿qué ha dicho nuestro Señor? Y unos contestan, la verdad, y Él es el excelso, el más grande. قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين Dile a los idólatras, oh Muhammad, ¿quién les concede sustento del cielo y de la tierra? ¿Quién les concede sustento del cielo y de la tierra? Respóndeles, Allah. Y o bien nosotros, los creyentes, o ustedes, estamos guiados en un claro extravío. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون Diles no serán cuestionados por lo que nosotros hayamos hecho ni seremos cuestionados por lo que hayan hecho ustedes Diles, nuestro Señor nos reunirá y juzgará entre nosotros con la verdad el día de la resurrección. Y él es el juez por excelencia y el omnisciente. قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم Diles Muéstrame los ídolos que adoraban además de a Allah y a quienes equiparaban con él. Mas no hay más divinidad verdadera que Allah el poderoso el sabio وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون Y no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como un anunciador de buenas noticias y un amonestador para toda la humanidad. No obstante, la mayoría de los hombres no lo saben. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين Y dicen quienes rechazan la verdad a los creyentes ¿Cuándo sucederá la promesa de la resurrección si son veraces? قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون Diles, oh Muhammad, están citados para un día cuya llegada no podrán ni atrasar ni adelantar siquiera un instante. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين Y dicen quienes rechazan la verdad, no creeremos en este Corán ni en las escrituras que lo precedieron. Si vieras cuando los injustos comparezcan ante su Señor y se lancen reproches entre ellos, los débiles dirán a los arrogantes, a quienes siguieron: Si no hubiese sido por ustedes, habríamos sido creyentes. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين Quienes fueron arrogantes dirán a los débiles que los siguieron Nosotros los apartamos del buen camino después de que se les mostrara No, ustedes eran unos pecadores, injustos con ustedes mismos por rechazar la verdad. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون Y los débiles dirán a quienes fueron arrogantes, No. Ustedes lo tramaron de noche y de día cuando nos ordenaban no creer en Alá y tomar a otras divinidades fuera de él. Y ambas partes ocultarán su remordimiento por no haber creído al ver el castigo. Y pondremos argollas de hierro en los cuellos de quienes rechazaban la verdad. ¿Acaso no serán castigados justamente por lo que hicieron? وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون Y no enviamos ningún amonestador a ninguna ciudad sin que los más poderosos dijeran En verdad no creemos en el mensaje que les ha sido revelado وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين Y decían Nosotros tenemos más riquezas e hijos y no seremos castigados. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون Diles, oh Muhammad, Allah concede provisión abundante a quien quiere y se la restringe a quien quiere pero la mayoría de los hombres no lo saben وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون Y no son sus riquezas ni sus hijos lo que los acerca más a nosotros, sino la fe y las buenas acciones de quienes creen y obran rectamente. Estos obtendrán una doble recompensa por sus obras y disfrutarán de elevadas estancias en el paraíso y no tendrán allí nada que temer. والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون Y quienes pongan su empeño en frustrar nuestra revelación serán conducidos al castigo del fuego. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Diles, oh Muhammad, mi Señor concede provisión abundante a quien quiere de entre sus siervos y se la restringe después para ponerlo a prueba. Y todo lo que den en caridad será compensado por él. Y él es el mejor de los proveedores. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون y recuerda el día en que Alá reunirá a todos los idólatras el día del juicio final y a los ángeles que eran objeto de su adoración y preguntará a estos era a ustedes a quienes esos adoraban قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون Los ángeles responderán: Gloria a ti. Tú eres nuestro protector y Señor, y nos desentendemos de ellos. Más bien adoraban a los yin, al obedecerlos cuando éstos les ordenaban adorarnos a nosotros. La mayoría de los idólatras creía en ellos y seguían lo que les decían. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون En el día de hoy, el día de la resurrección, no podrán serles de beneficio alguno ni podrán perjudicarse unos a otros. y a quienes han sido injustos por rechazar la verdad les decimos sufran el castigo del fuego que solían negar en la vida terrenal واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق الحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين Y cuando se les recitan nuestras claras aleyas, dicen los idólatras acerca de Muhammad: No es más que un hombre que pretende apartarlos de lo que adoraban sus antepasados. Y dicen: esto no es más que una gran mentira inventada. Y quienes rechazan la verdad dicen una vez esta les ha llegado Esto no es más que clara brujería. وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير Y no les concedimos escrituras sagradas que pudiesen estudiar antes del Corán para compararlas y decir que lo tuyo es brujería. Ni les enviamos con anterioridad a ti, oh Muhammad, ningún amonestador. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير Y las comunidades que los precedieron también negaron a sus profetas y quienes te desmienten oh Muhammad no han recibido ni una décima parte de lo que concedimos a aquellas comunidades y qué terrible fue el castigo que recibieron قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد Diles, oh Muhammad, los exhorto a hacer una sola cosa para que se les evidencie la verdad. Pónganse ante Allah con sinceridad, en parejas e individualmente, y reflexionen. Su compañero Muhammad no ha perdido la razón. No es más que un amonestador enviado a ustedes para prevenirlos de un severo castigo. قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد Diles: No les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje. Allah es quien me recompensará por ello, y él es testigo de todas las cosas. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب Diles: Mi Señor revela la verdad a sus mensajeros y refuta la falsedad con la verdad. Y él es quien tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد Diles, oh Muhammad, la verdad ha llegado y la falsedad no puede crear ni resucitar nada. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب Diles, si me desvío de la verdad, sobre mí caerá la responsabilidad y lo haré en perjuicio propio mas si sigo el buen camino se deberá a lo que mi Señor me ha revelado ciertamente él oye todas las cosas y está cerca de sus siervos ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب Si vieras, oh Muhammad, cuando quienes rechazan la verdad sean presas del terror el día de la resurrección y no tengan ninguna escapatoria y sean prendidos desde un lugar cercano a sus tumbas وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد Entonces dirán Creemos en él en Muhammad o en el Corán Pero ¿cómo iban a alcanzar la fe cuando están tan lejos de la vida terrenal? وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد Y rechazaron anteriormente la verdad en la tierra y solían hacer conjeturas sobre el gaib cuando estaban lejos de poder abarcar dicho conocimiento. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب Y se interpondrá una barrera entre ellos y lo que deseaban, la fe y el arrepentimiento, como sucedió con anterioridad con la gente como ellos. Realmente tenían serias dudas sobre la verdad en la vida terrenal.